alopex kai pithecos peri eugeneias erisdontes alopex kai pithecos en tauto e hodoi poruntes peri eugeneias erisdon pola de hecateru diexiontos e peide egenonto catatin antopon en tausa apoblexas anastenaxen ho pithecos Tes de alopex eromenes te naetian, ho pithecos epideixas aute ta mnemata eipen. Al u mello claein, horon tas stelas ton patricon mu epeleutheron caedulon, cacene pros auton efe. Alla pseudu hosa bulei, udeis garduuton anastas elenxeise. Huto cae ton antropon, hoi pseudologoi, tote malista catalasdoneuontai, hotan tus elenchontas me echosin.